Diêm Diêm Diêm Diêm Jim. Jim. Jim. Jim. Diêm Diêm Diêm Diêm Jim Jim Jim Jim Diêm Diêm Diêm Diêm Jim Jim Jim Jim Diêm Diêm Diêm Diêm Jim Jim Jim Jim Jim. Jim. Jim. Jim. Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim Jim جيم جيم